նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն ընդունել է հայ մասնագետների խորհրդի մի խումբ անդամների։ Պետնախարարը հանդիպել է Արցախում գործունեություն իրականացնող առևտրային բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Պաշտպանության բանակում իրականացրել են աշխատանքներ մարտական խնդիրների կատարման եւ իրադրության հավանական զարգացումների դեպքում։ Արցախի հիմնահարցը հույդայի համար շարունակում է գերխնդիր մնալ։ Գլխավոր դատախազությունը մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու падգամավորների միջնորդությունը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է հայ մասնագետների խորհրդի մի խումբ անդամների։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են Արցախում մի շարք նախագծերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն օգոստոսի 7-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել քննարկվող ծրագրի արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև Արցախն ու Արցախաբնակ զինծառայողներին լիակատար կերպով վերջինի շրջանակներում ներառելու մասին։ Պետնախարարը կարևորել է զինծառայողների սոցիալական ապահովությանը վերաբերող օրենսդրությունների հետագա ներդաշնակեցումն ու այս հարցերում փորձի փոխանակումը։ Գաբրիել Բալայանը ներկայացրել է Երևանում մշակվող սոցիալական նշանակության հիփոթեքային վարկային ծրագրի տեխնիկական մանրամասները, որի հիմնական շահառու խումբը կազմելու են զինծառայողները։ Նախատեսվում է, որ զինծառայողների պարագայում կանխավճարը մեծապես սուբսիդավորվելու է պետական միջոցներով, իսկ վարկերի տոկոսագումարը փոխհատուցվելու է վերջիններիս եկամտային հարկից։ Քննարկել ենք ընդհանուր բանակաշինության հետ կապված շակի գործընթացներ, այլ թվում զինծառայողների սոցիալական ապահովության, բնակարանային ապահովման եւ պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների հետ, նաեւ սահմանում տիրող իրավիճակը, կանոնակարգելու համար որոշակի իրավական կառուցակարգերի ներդրման, ամբրամբդման եւ դրան զարգացման առնչվող հարցեր։ Քննարկման թեմաներից մեկը նաեւ բանակի մատակարարումների հետ կապված էր, այսինքն դրանք բարելավելու, դրանց արկա մատակարարումների որակը բարելավելու հետ կապված, մասնավորապես հանդերձանքի հետ կապված հայաստանության վարչապետը բավական հետևողական է, պաշտպանության նախարարը արդեն կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել։ Կարող եմ հաստել, որ վիճակը եղածի համեմատ ինչ որ եղել է 2 եւ 3 ամիս առաջ, արդեն կարող ենք արձանագրել բարելավվել է որակը, սակայն մենք ունենք դեռ զարգացնելու այդ միտումները, Նույն օրը պետնախարարը հանդիպել է Արցախում գործունեություն իրականացնող առևտրային բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը կարևորել է ֆինանսական ոլորտի դերն ու նշանակությունը Արցախի տնտեսական կյանքում։ Նրա խոսքով ոլորտում զբաղվածությունը կազմում է շուրջ 500 աշխատակից 300 հազար ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ երկար տարիներ պետության եւ ֆինանսական ոլորտի տնտեսվարողների միջև արկա է համագործակցության բարձր մակարդակ, հատկապես բիզնես վարկավորման եւ հիփոթեքային վարկավորման ասպարեզներում։ Պետնախարարն անդրադարձել է Էլավերի վաղ Արցախում մեկնարկած եւ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անց հանդիսացող որոշ հաճախորդների անհուսալի եւ դուրս գրված վարկերի, տույժերի եւ տուգանքների ներման գործընթացին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի առաջարկով տնտեսվարող բանկային եւ վարկային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկայացրել են այս հարցում իրենց կառույցների ворթեգրած մոտեցումները, որոնք գլխավորապես հանգում էին անհուսալի վարկառուների կൂട്ടակած դույժերի եւ տուգանքների ներմանը եւ վարկերի վերակազմավորմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օգոստոսի 6-ից 8-ը Պաշտպանության բանակի հարավային եւ հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված միավորումների, ինչպես նաեւ կենտրոնական ենթակայության զորամասերի հրամկազմի ներկայացուցիչներն Արցախի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ տեղանքում իրականացրել են որոշակի աշխատանքներ, որոնք միտված էին ճշգրտելու միավորումների, զորամասերի եւ տարբեր ծառայությունների գործողություններն առաջադրված մարտական խնդիրների կատարման եւ իրադրության հավանական զարգացումների դեպքում։ Ինչպես հայտնել Ընդունել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից ռազմական գերատեսչության ղեկավարը տեղանքում իրականացվող աշխատանքները կարևորել է կոնկրետ իրավիճակի վերլուծության, հակառակորդի հավանական գործողությունների գնահատման եւ դրանց համապատասխան գործողությունների իրականացման համատեքստում, շեշտելով, որ յուրաքանչյուրի գործառութային պարտականությունների տեսական իմացությունը հանդիսանում է գործնականում այն կիրառելու կարևոր նախապայման։ Տեղանքում իրականացված աշխատանքների ընթացքում միավորումների զորամասերի եւ համապատասխան ծառայությունների պատասխանատուները հանդես են եկել իրենց առաջադրված խնդիրներից ածանցվող զեկույցներով։ Ամփոփելով դաշտային երթի արդյունքները Լևոն Մնացականյանը հետագա անելիքների վերաբերյալ մասնակիցներին տվել է համապատասխան հանրարարականներ ու ցուցումներ։ Արցախի հիմնահարցը Հույդայի համար շարունակում է գերխնդիր մնալ։ Այս մասին ասել է Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Եթե մենք կորցնենք Արցախը կամ Արցախի հարցում ունենանք կորուստներ, դա նշանակում է, որ վերջին 28 տարիների մեր անկախության այս ճիգն ու ջանքը իզուր է լինելու կամ գրեթե իզուր է լինելու, ասել է Մարգարյանը։ Նա ընդգծել է, որ Արցախյան ազատամարտում տարած հաղթանակը հայ ժողովրդի ամենամեծ ձեռքբերումն է։ ամեն Նրա գնահատմամբ այդ հաղթանակի վրա պետք է դողալ։ Անդրադառնալով վերջին ամիսների զարգացումներին Հրանտ Մարգարյանը բնական է համարել այն, որ երբ Հայաստանում արտաքին քաղաքականության ոլորտում խնդիր կա, Ադրբեջանն ակտիվանում է, ստեղծված առիթն օգտագործում է իր ծրագրերը հաջողացնելու համար։ Մենք չպետք է դա թույլ տանք։ Պետք է հասկանանք, որ այսօրվա մեր գերագույն խնդիրը Արցախն է, Արցախյան վտանգության ապահովումը, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է կարողանանք համախմբել մեր ողջ ներքին կարողությունները Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում, որ เป զի Արցախի հարցում մենք նահանջ չարձանագրենք, ընդգծել է Հրանտ Մարգարյանը։ Հուլիսի 24-ին Մոսկվա կատարած այցի շրջանակներում պետական Տրետյակովյան պատկերասրահում ռուսաստանյան տարբեր ոլորտների մի շարք կին գործիչների հետ հանդիպման արված հայտարարությամբ ցանկացել են ոչ ասել պատերազմին։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիկին Աննա Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ նպատակ չի ունեցել անդրադառնալ հակամարտության ցակմանը։ Այն լսարանում, որի առաջ ես խոսում էի, Այն նպատակի համար, որոնց համար ես խոսում էի, բոլորովին չէր ենթադրում խորանալ, քննարկել հակամարտության ցակման հանգամանքները։ Դա ընդհանրը կանանց լսարան էր, ովքեր պետք է ուղակի ոչ ասեն պատերազմին։ Պատերազմին ոչ ասելու համար պետք չէ ուսումնասիրություններ կատարել պատերազմի ցակման աղբյուրների հետ կապված, այլ պետք է ասել ոչ պատերազմին, որ เป զի ուսումնասիրություններ կատարողները կամ բանակցողներն առանց զոհերի երկու կողմերից էլ կարողանան նստել սեղանի շուրջ։ Կարևոր է, որ դա տեղի ունենա խաղաղության պայմաններում, ասել է Աննա Հակոբյանը։ Գլխավոր դատախազությունը մերժել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ ազգային ժողովի падգամավորների միջնորդությունը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Նախագահության ներկա փուլում պահպանվում են Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորման հիմքերը եւ անազատության հետ չկապված այլ խափանման միջոցի ընտրությունը դեռևս իզորու չէ երաշխավորել Մեղադրյալի պատշաճ վարկագծով պայմանավորված քննության անխափան ընթացքը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Դատախազությունը ներկայացրել է նաև անձնական երաշխավորագիր ներկայացրած падգամավորների ցուցակը։ Հովսեփ Էրեջիկյանն անցյալ դարի 80-ականների սկզբից ապրում է Լոս Անջելեսում։ Երկար տարիներ գտնվելով հայրենիքից հեռու, միշտ էլ ապրել է հայրենիքի հոգսերով, ուրախացել արձանագրված հաջողություններով։ Եվ ահա այս օրերին նա Արցախում է, ընդ որում առաջին անգամ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հովսեփ Էրեջիկյանը թերևս այն միլիոնավոր հայերից է, ովքեր հայոց դառը ճակատագրի բերումով հայտնվել են աշխարի ամենատարբեր երկրներում, սակայն գտնվելով հայրենիքից հեռու միշտ էլ հայրենիքի հետ են եղել, հեռու են եղել միայն աշխարագրորեն, բայց ապրել են նույն հույզերով, հայոց լուսավոր ապագայի հանդեպ նույն տեսլականով։ Իսկ հայրենի երկրի լավ ապագայի համար նա, ինչպես որ Սփյուռքի մեր մյուս բոլոր հայրենակիցները, ջանք չեն խնայում։ Գրանքի կատարածելու ճանապարհին ինչով հնարավոր է, ասենք, աջակցելու գիտակցությամբ ու նաև պատրաստակամությամբ։ Մինչև հիմա էլ դա այդպես է Սփյուռքում կարծես թե դրա ապացույցը դուք լավ տեսնում եք։ Դա Աստված իսկապես դա Աստված, որ այդ պահը շուտ գա, որ այդ նպատակները, որ հիմա արդեն բարձրաձայնվում է ու ասվում, որ Սփյուռքը այլևս պիտի պարտավորվի։ Սփյուռքահայ մեր բարեկամի հավաստմամբ խոսքերն ու զգացմունքները պետք է մի կողմ դնել հայրենիքը հզորացնելու համար։ Պետք է մեզնից յուրաքանչյուրը ֆիզիկապես գա ու քարակարին դնի։ Միայն դրանից հետո կարող ենք հաստատ ասել, որ հայրենիքի շենացման համար մենք մեր գործն արել ենք ամեն մեկն իր մասնագիտության, ամեն մեկն իր կարողության, ամեն մեկն իր հնարավորության սահմաններում աջակցի, որ այս ամեն ինչը, որ դարերով երազանք է դարձել ու արդեն իրականության իր ծիլերն ատվել ու արդեն արմատները ամրացրած, արդեն զգացվում է որպես ապրող իրականություն, գնալով էլ ավելի ծառանա։ Հովսեփ Էրեջիկյանն միշտ էլ հայրենիքի հոգսերով է ապրել, ինչպես կարողացել է, օգնել է նրա կայացմանը, սակայն առաջին անգամ է այստեղ, ասում է. «Քիչ է այն, ինչ արել եմ, պետք է ավելին ու ավելին անել, քանզի այս հողի ģերբնական ուժն ավելին արժե»։ Իսկ այդ զգացումները պետք է ապրես, ոչ թե նկարի վրա տեսնես, ասենք դրանք էլ ավելի լավ ես զգում, երբ որ իսկապես հողի վրա ես կանգնած։ Երբ որ շփվում ես, ինչ որ մի հաճելի զգացում է, կինոյի ժանրից, ոնց որ այդ կինոյի վիճակի դառնում արդեն կյանք, որի մեջ դու ես։ Շատ հաճելիորեն եմ տպավորված, ճիշտ է, շատ հաճելիորեն։ Լսածն ու տեսածը բոլորովին տարբերվեցին իրարից։ Հովսեփ Էրեջիկյանի խոստովանությամբ այստեղ տեսած իրականությունը գերազանցել է իր պատկերացումը զարգացումներին։ Ես երբեք չէի մտածում, որ պիտի գամ Արցախ ու տեսնեմ այն ինչ որ տեսնում եմ հիմա։ Շատ հաճելի։ Ու երևի մի փոքրիկ կոչել ուղեմ բոլոր Սփյուռքում գտնվողներին։ Այս իմ տարեկիցները, որ արդեն թորնիկներ ունեն երևի արդեն, կարող ենք ասել, որ հիմիկվար ժամանակակից ջահել, խելացի, սիրուն, առող երիտասարդության նախորդ ծերունդ ենք համարում։ Պարտք վերցնենք անպայման նախ մենք այցելենք։ Նրանք ովքեր չեն այցելել, թող պարտք վերցնեն, անպայման արցելեն։ Այցելեն եւ Հայաստան, եւ Արցախ։ Եվ բերեն իրենց թորնիկներին։ Անպայման բերեք ձեր թորնիկներին, որ որ այնա դրանք լեկցիայի տեսքով չլինեն, որ նրանք էլ ապրեն այս զգացումները։ Ու մի անգամ երբ որ գան, հաստատ իմացեք, դրանից հետո արդեն ոչինչ կախված չի ձեզ։ Բնությունը կանի այն, ինչ որ ինքը ամենալավը պիտի անել։ Դրանից հետո նրանք հենց բնության ուժով կկապվեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատության սաների համար ամառային արձակուրդներն ավելի հետաքրքիր դարձնելու նպատակով կազմակերպվում են էքսկուրսիաներ հանրապետության տեսարժան վայրեր։ Այսօր սաները մայրաքաղաքում եղան Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանում։ Կրկին լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Տիգրանակերտ, Գանձասար, Տնջրե, այս եւ այլ մի շարք տեսարժան վայրերում արդեն եղել են գիշերօթիկի սաները։ Ամեն տարի հատկապես ամառային արձակուրդներին սաների հանգիստն ավելի հետաքրքիր դարձնելու նպատակով կազմակերպվում են նման էքսկուրսիաներ։ Հաստատության դաստիարակ Ռիտա Արամյանի խոսքով հաճախակի են լինում, երեխաներից կարող եք ճշտել, հաստատել։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները լավ ծանոթ լինեն մեր Արցախին, որպեսզի մեծանան իսկական արցախցիներ լինեն եւ պաշտպան եւ զարգացնողներ երկիրը։ Այսօր կոնկրետ հանգարանում ի՞նչն է նրանց ավելի շատ դուր եկել ամեն ինչ, ամեն ինչ հետաքրքիր է մեր երեխաների համար։ Ամառային արձակուրդներին հիմա մենք ամեն օր մի հետաքրքիր բան ենք կազմակերպում երեխաների համար, կամ միջոցառում, կամ ուղևորություն, կամ մի բան ենք պատմում։ Այսօր որոշել ենք այցելել թանգարան եւ մեր երեխաներին ծանոթացնել մեր պատմաերկրագիտական թանգարանի խնություններին, որպեսզի մեր երեխաները ճանոթանան եւ դպրոցը լավ սովորեն։ Թանգարանի էքսկուրսավար Ինա Ենգիբարյանը մեր այցելության ընթացքում սաներին է ներկայացնում թանգարանում տեղադրված ցուցանմուշներին, պատմում դրանց մասին։ Ես անձամբ շատ անգամներ եմ տեսել Գիշերօրքի դպրոցի աշակերտներին, սաներին մեր թանգարանում, եւ դա շատ ուրախալի հանգամանք է, ասեմ բոլորը շատ խելացի, շատ գիրտ, շատ դաստիարակված, ի տարբերություն շատ եւ շատ ուրիշ երեխաների, շատ դաստիարակված են ու երբեք ավելորդություններ իրենց ցույց չեն տալիս։ Սրանից երեխաներ են բոլորը եւ ես մենք անձամբ շատ ուրախ ենք բոլորին տեսնել մեր թանգարանում։ Իսկ հարցեր տալիս են ասենք էքսկուրսիա։ Առաջի անգամ շատ հարցեր են տվել, իսկ երբ խորհրդ անգամ արդեն այցելուց հենց իրանք են իմ հարցերին պատասխանում ու ասենք Սարգիսը գրեթե ինքը պատմում էր ամեն ինչ։ Հաջորդ անգամ որ գա, ես ասել եմ, որ ինքը պատմի, որտեղ ինքը արդեն շատ հմտացել է մեր ցանկարանում, շատ հետաքրքրասեր երեխաներ են, շատ հարցեր են տալիս։ 12-ամյա Սարգիս Հարությունյանը երկրորդ անգամ է հանգարանում շատ բան է հասցրել իմանալ եւ արդեն քիչ թե շատ ցանոթ է հայրենի երկրի պատմությանը։ Ինչ է քեզ բարիզ այս այցելությունները։ Ինչ է սովորում այ։ Ինչով է տպավորվել ավելի շատ, որ մասն է, որ քեզ վրա ավելի։ Բոլորը։ Ծանոթ ես քո երկրի պատմությանը։ Համայա։ հա։ Տեսեք հայոց գրերի դու։ Այսօր մաշտոցար, որ թվականին հա, է։ 405 թվականին։ Թանգարանն ամբողջությամբ շրջագայելուց հետո սաները յուրատեսակ շնորհակալություն հայտնեցին էքսկուրսավարին ամեն ինչ մանրամասը ներկայացնելու համար, իսկ այն յուրատեսակ էր, քանզի բանաստեղծության տեսքով էր։ Ես ուզում եմ խաղաղություն, արևզաղի կորախքյան։ Ես ուզում եմ երկխնդություն, գիտություն եւ աշխատանք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Այժմ եղանակի մասին։